Elif, Lam, Ra. Dies ist ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst, auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen, den Weg Allahs, dessen ist, was in den Himmeln und was auf der Erde, und wehe den Ungläubigen vor einer strengen Strafe, diejenigen, die das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen. Sie befinden sich in weitreichendem Irrtum. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht.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 Bringe dein Volk aus den Finsternissen hinaus ins Licht und erinnere sie an die Tage Allahs. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Und als Moses zu seinem Volk sagte, Gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er euch vor den Leuten Pharaos rettete, die euch eine böse Qual auferlegten, eure Söhne abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Seht, darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen.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 Nur Allah kennt sie. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Sie aber steckten vor Grimm ihre Hände in den Mund und sagten, wir verleugnen das, womit ihr gesandt seid. Und wir sind über das, wozu ihr uns aufruft, fürwahr in einem starken Zweifel.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 Es steht uns nicht zu, eine Ermächtigung zu bringen, außer mit der Erlaubnis Allahs. und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo er uns doch unsere Wege geleitet hat? Wir werden das, was ihr uns an Leid zufügt, ganz gewiss geduldig ertragen. Und auf Allah sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Diejenigen, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten, Wir werden euch ganz gewiss aus unserem Land vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Da gab ihn ihr Herr als Offenbarung ein, Ganz gewiss werden wir die Ungerechten vernichten, und wir werden euch ganz gewiss nach ihnen das Land bewohnen lassen. Dies gilt für denjenigen, der meinen Stand fürchtet und meine Androhung fürchtet. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ Und sie riefen Allah um Sieg über die Ungläubigen an, und enttäuscht wurde jeder widerspenstige Gewalthaber. Hinterdrein kommt für ihn die Hölle, und er bekommt eitriges Wasser zu trinken, das er schluckt, aber beinahe nicht hinunterbringt. Und der Tod kommt zu ihm von überall her, doch kann er nicht sterben. Und hinterdrein kommt harte Strafe. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Dies ist das Gleichnis derjenigen, die ihren Herrn verleugnen. Ihre Werke sind wie Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Das ist wirklich der tiefe Irrtum. Siehst du nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat?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 Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten, wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun vor Allahs Strafe etwas nützen? Sie sagen, wenn Allah uns recht geleitet hätte, fürwahr hätten auch wir euch recht geleitet. Gleich ist es in Bezug auf uns, ob wir ängstlich sind oder standhaft bleiben.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 So tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Ich kann euch nicht zur Hilfe kommen und ihr könnt mir nicht zur Hilfe kommen. Ich weise es ja von mir, dass ihr mich zuvor Allah beigesellt habt. Gewiss, für die Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام Aber diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden in Gärten eingelassen, durcheilt von Bächen. ewig darin zu bleiben, mit der Erlaubnis ihres Herrn. Ihr Gruß darin wird sein, Friede. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat, es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln festsitzen und dessen Zweige in den Himmel reichen.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 der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will.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 Sag, genießt nur, euer Ausgang wird ja in das Höllenfeuer sein. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Sagt zu meinen Dienern, die glauben, sie sollen das Gebet verrichten.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 Und er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem Meer auf seinen Befehl fahren. Und er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. Er hat euch die Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar gemacht. Und er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. Und er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunsterweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Gewiss, Der Mensch ist wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Und als Abraham sagte, Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen.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 Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. So lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Unser Herr, du weißt ja, was wir verbergen und was wir offenlegen. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Alles Lob gehört Allah der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Isaak geschenkt hat. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte, ich und auch einige aus meiner Nachkommenschaft. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tag, da die Abrechnung stattfinden wird. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun.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 Da werden diejenigen sagen, die Unrecht taten, unser Herr, stelle uns auf eine kurze Frist zurück, so werden wir deinen Ruf erhören und den Gesandten folgen. Hattet ihr denn nicht zuvor geschworen, es würde für euch keinen Untergang geben? Ihr habt noch in den Wohnorten derer gewohnt, die sich selbst Unrecht zugefügt haben, und es ist euch klar geworden, wie wir an ihnen gehandelt haben.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 So meine er nicht, Allah würde sein Versprechen gegenüber seinen Gesandten brechen. Gewiss, Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird, und ebenso die Himmel, und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einen, dem Allbezwinger. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengebunden sehen. Ihre Kleider werden aus Pech sein, und das Feuer wird ihre Gesichter überdecken. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب Damit Allah jeder Seele vergelte, was sie erworben hat. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Dies ist eine Botschaft an die Menschen, damit sie dadurch gewarnt werden und damit sie wissen, dass er nur ein einziger Gott ist und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen.